smo govorili u prošlom predavanju, smo počeli smo sa uvjetima ženske odjeće. Pa smo spominjali prvi šart, a to je da bude šta? Ko zna? Ko je zapamtio? Prvi uvjet. Jedan. Ima li još ko da zna? Ništa, vraćamo se na prvi uvjet. Znači, niste zapamtili, moramo iz početka ići. Jel tako? Vrijedi nam da idemo vraćati naprijed ako šta? Nismo zapamtili o čemu smo govorili prošle puta. Taj je uvjet najbitniji, oko njega se najviše koplja lome i oko njega se najviše priča i govori i mi ga nismo zapamtili. Znači, sjedimo ovdje mehanički. Jel red? A to nije cilj ni vama ni meni. Prvi uvjet je vraćao bio znači da žena treba da pokrije cijelo svoje tijelo osim lica i šaka kod jednog dijela uleme. Znači cijelo tijelo mora žene biti prekriveno od glave do pete. Osim što jedan dio islamskih učenjaka izuzima šta? Lice i šake. U redu. I onda smo govorili o dokazima i spomljali konsensus islamskih učenjaka kada je u pitanju pokrivanje mimo lica i šaka, a spomenuli da jedan dio učenjaka šta obavezuje na pokrivanje i lica i šaka. Kada su Ajša radijallahu ta'ala napitali, kako bilješ vam Bejheqi, po određenim pitanjima kaže limete stekfirune huđeđa Allahi alaikum. Kaže što sami, kaže uspostavljate argument kod Allaha protiv sebe. A, čovjek pita o argumentu i ne radi po njemu. Jel u redu? ili ga sluša i ne zapamti ga i opet ne radi po njemu. Isto ti dođe. Braće, znanje se mora učiti, znanje se mora ponavljati, zato bilo dobro da svi imate ovako svetske blokove da pribilježite nešto kada se govori glavne one teze, ne mora sve, ne možete nikako pohvatiti, to je jasno, ali da imate znači bar naslove ili ona prioritetnija mišljenja za koja kažemo može vam puno koristiti nekada znači da otvorite to ponovite Dakle, prvi šart je bio šta? pokrivanje čitavog tijela žene. I onda smo iznosili argumente, znači jedne i druge skupine i čitali smo na kraju šta? Hanefijski, bravo. Čitali smo, znači, šta hanefijski učinjaci u njim gima da kažu o pokrivanju, znači žene, mislim na pokrivanje lica, jeli? Našto kada je vrijeme, titne taj nereda i tako. Evo redu. Dobro, drugi je šart. Nećemo se vraćati na prvi s početka, zato što ako se budemo vraćati na prvi šart, pojim se da ćemo otići još nazad, više. Red. Ali imajte to vraću na umu da pazite i da pamtite, da sebi pišete, da se bilježite. Jer znanje, insan je čuo stvari, vi ste svjedoci svi tome. Čuli ste hadisa, kada bi neko trebao da ih piše, imalo, na, na zid ne moglo stati što ste toga čuli i od znanja kada bi neko rekao, hajde predavanje koje si čuo prije dva mjeseca, skrati ga na, ne na pola stranice, nego tri reda. Možda se ne bi čestio, tako? I to, to, to nije ništa čudo. Nije čudno, znači, nije niko od nas imam Buharija da sluša Adise u Egiptu pa i piše u Buhari ili sluša u, u Hidžazu a piše i nakon toga u Šamu, nakon dva mjeseca. To je jedan Buharija, bio više nema Buharija. Evo red. No međutim, zato mi imamo šta? I došao je jednom hadisu da kaže poslanik sam kajidul ilme bil kitabe. Kaže, ograničavajte ili vežite znanje sa pisanjem. Znači, ko deva? Ako je ne veže, šta? Ode. Tako i znanje, ako ga, čime ga vežeš? Olovkom, kalemom ga vežeš, pišeš ga. Tako došao od Isu šeha Albani, kaže, taj hadis može proći. Neki su prigovarani, u svakom slučaju, on je ispravan kao izreka, ako nije šta, kao, kao hadis, to u svakom slučaju, jel? Drugi šart je, govorimo znači o uvjetima ženske odjeće. Drugi šart je da ne bude ta odjeća sama po sebi ukras. Da ne bude ta odjeća šta sama po sebi ukras. Kaže uzvišenje Allah tabarak i ta'ala, Vola jubdine zinete hunne illa ma vahare minha i neka ne pokazuju ukrase svoje osim onoga što je onako spoljašnje. U prošlom predavnju su govorili šta je to i onako spoljašnje ili i na šta, je, na šta se odnosi da tu lema ima različite šta stavove po pitanju, znači komentara ovoga ajeta. Pa kako ne treba da pokazuje svoje ukrase tijelo, tako isto ne treba da pokazuje šta? Da je ni odjeća sama ne bude šta? Ukras. Došlo u hadisu koga bilježi imam Ahmed i Hakim sa vjerodostojnim lance pronosaca da je poslanik sa osrem rekao tri skupine ljudi ne pitaj za njene sudnjem danu. Znači toliko kaznu imaju, nemoj nikako spominjati. Ne pitaj za njene. Je u redu? Kada se kaže na sudnjem danu Allah neće gledati nekoga i neće pričati sa njim. Kaže, alhamdulillah, opet nije najgora kazna. Misliš da ga Allah neće gledati, on neće kao biti u džahenemu, nema ga nigdje, otišao nigdje. On je kakav međuprostor, nema ga. Toga nema na ahiretu ja si u džennetu, ja si u džahennemu. Ferikun fil dženneti o ferikun fil sa'ir. Ha, ferikun fil dženne o ferikun fil sa'ir. Jedan jedna skupe u džennet, druga ide u džahennemu vatru. Nema treće. Ima ona koja će biti na šta? Bedemo na pregradi. No međutim, i njima će se presuditi. No međutim, ovaj, nema tu da neko ostane, ha, zato će nevjerni kazati, ja lejteni kuntu to raba. Kada vidi na sudnjem danu, kako uzvišen je Allah poravnao između ovaca i stoke ostale i ona rogata kada je ubola onu šukatu pa je ova vratila pa će i tada Allah pretvoriti u prašinu kaže ja lejtani kuntu kaže kamo sreće da sam ja prašina da sam zemlja ostao kao ove, kao ovi hajvana nema nema toga to je vredilo za njih zašto nisu bilo obavezani šarijetskim propisima kao čovjek kao Benuadem Tri skupine ljudi ne pitaj za jedne sudnjem danu. Znači, to je žestoka osuda, je u redu? Žestoka osuda, nije to ovaj njemu, znači, spas od vječne kazne. Ne pitaj za nju. Čovjek koji je pocijepao džemat muslimana i nepokora njihovom imamu, misli se na halifu, i umre tako nepokora. I to je zločin, da je čovjek nepokoran halifi koji je pravedan, koji sudi po Allahovoj knjizi i po njegovom sunnetu, sunnetu njegovog poslanika, sallallahu alaihi sallam, i da mu je čovjek nepokoran. Jer pokornost imamu znači pokornost poslaniku, a pokornost poslaniku, sallallahu alaihi znači pokornost, jeli? Allah za ođe. Naravno, u stvarima koje se neko se sa šarijatom i koje su, znači, ovaj, kojima je dozvoljena pokornost. U protivnom, nema pokornosti robu u nepokornosti stvoritelju. Druga skupina, rob ili robkinja koja odbjegne od svoga gospodara, misli se na vladara. Kažemo, gospodar šta? Vladar, vlasnik roba ili robkinja. Ne mislimo gospodar ili u smislu stvoritelj. Jer je usprotivno Allah zužio gospodar svih ljudi. Rob ili robkinja koji odbjegnu od svoga vlasnika, potom umru kao takvi. Jer takvom se robu ne primane namaz. Namaz mu ne prelazi njegove ključne kosti kako došlo u hadisu poslanika Salosa. Ne ide mu namaz iza njegove glave. Ha. Dok se o abdun abikun an mevalihi hatta jarđir. Kako došlo u drugom hadisu. I rob koji se odbjegne od svoga gospodara dok mu se ne vrati. Nema mu namaza. Robi robkinja, nema i znači pravo da odbjegne. I treći kaže u omra'atun kefaha zevđuha mu'nete dunija fateparrađet fateparrađet min badihi i kaže žena koja koju je čovjek ostavio znači te dunjalučke potrebšte ima dovoljno jesti i piti i za odjevanje i nakon toga on ode a putuje čovjek ode raditi negdje daleko i ona se nakon toga razgoliti ne oblači se kako treba. Tebaruđ, tebarađet. Tebaruđ je da pokaže ukrase koje je duža da pokrije. To je tebaruđ. Da bi time, jeli, prouzrokovala strasti, da probudi strasti muškaraca. Jesu li to bolesna srca koja kada vide ovaj ženu razgoličenu probude strasti? Su li bolest sa srce? Molim? Nisu. Nisu. Pa nisu. I to je priroda čovjeka. Allah te stvorio u toj formi, je tako? I može neko kazati sve jedno, ja gledao ženu polugolu, ja gledao ženu pokrivenu od glave do pete, za mene to je isto i strast sumne na istom stepenu. To je nemoguće. U protivnom uzvišenju Allah ne bi naredio ženama šta da se pokrivaju. Bili mu neotkrivene, ja sve jedno ti je. To nisu bolesna srca. Nego su, znači, to su strasti koje čovjek šta? Iako može kod ljudi, mogu ili biti bolesna srca, pa da, čak i ovaj, za svoje majke, kao kao što žene poslanika, pomisli nešto. Što je uzvišen, Allah u Koranu nazvao šta? Da jatma ledi fi kalbi marod. To su bolesna srca, jer to ti je majka. Čovjek svoju majku vidi, vidio je lice i probude mu se strasti. Je to bolesno srce? Ne to je, to je predsmrt. Taj samo još nije mu srce umrlo. To je srce, znači, garavo. Nije samo crno. Je u redu. To je drugo nešto. No, međutim, čovjek ako gleda ženu strankinju, zato je uzvišen, Allah te varh tala naredio to, poznavajući, znači, prirodu čovjeka, i to je iskušenje ljudima. To je iskušenje ljudima na ovoj zemlji. I u tim strastima su sigurno velike koristi jer možda se ne bi ljudsko potomstvo nastavilo da nema jel tih strasti. No međutim, šarijat ih usmjerava i šarijat ih kanališe i šarijat znači postavlja granice koji su se ljudi dužni pridržavati. I subhanallah, kako je mudar šarijat Allahog te barak. A kako da ne bude mudar njegov šarijat kad ga je propisao onaj koji je najmudriji, te barak je otran. I žena koja se razgoliti nakon jeli, čovjeka ostavi je Znači, nema potrebe da ide raditi, da bude negdje sekretarica, jel u redu? Pa da se mora dotirati da svako ko dođe, da ima prolaznu ocjenu kod njega, jel u redu? Nego si živi u svojoj kući kao, kao kraljica i ima sve i nakon toga se šta? Razgoliti, pa ne pitaj o nju. Znači, ovo ukazuje na šta? Da je, znači, kazali smo tebaruč. Šta je tebaruč? Pokazivanje čega? Ukrasa koje je žena dužna šta da pokrije. Pa nije logično, braćo, da bude onda odjeća žene sama posebi ukras. Ona pokriva šta? Ukras. A to čime je pokrila ukras je šta samo posebi ukras. To, to je znači, ne, nema, nema znači svrhe od tog pokrivanja, ništa. To pokrivanje znači nije validno, nego se pokriva ukras. A otkriva se tamo gdje se treba otkriti. Je tako? Pa žena, Neke žene smatraju da je <clears throat> svaka druga boja mimo crne, da je to boja koja je ukras. Pa ako žena nosi sivu boju, kažu to odmah to je ukras. Nije ispravno. To je tumačenje, nije ispravno. Mi nećemo ovaj postavljati ograničenja koja šerijat nije postavio. Ako šerijat nije nešto postavio kao ograničenje, onda ga ne trebamo ni postaviti. Svaka, znači ovaj a, boja koja je ukras po sebi, to su uglavnom znači boje koje su šta? Šarene. Znači da je nekako šarenilo. Ma na sebi 13 boja. Džilbab sav nekakav u nekakvim. I danas, subhanala, kad uđete da kupujete, hoćeš kupiti ženi džilbab u Saudijskoj Arabiji. Uđeš, svi su znači ukrašeni. Svi ukrašeni oni džilbabi, I onda kad mu kažeš ja hoću nešto što je čisto, što nikakvi ukrasa nema. A, i ode tamo izvlači ga iz neke šupe. Imaš tamo 4-5 komada, to je ono što je, što takvi men naleti svako 3 mjeseca jedan. Evo i vamo, imam i za tebe, nije problem. A drugo sve ukrašeno. Pa ukra znači, ako želi žena da pokrije svoje tijelo, onda ne smije taj džilbab da bude šta? Ukrašen. A može biti mimo crne boje. To nije sporno, znači da bude mimo crne boje, jer se navodi od Ajše, radi Allah, tala, navodi se u, u, u Adisu Ikrime, da je Rifa pustio svoju ženu. Pa je ženio Abdurrahman ibn Zubeir. Pa je došla kod Ajše, a na njoj zeleni veo koji prekriva lice. Pa joj je pokazala, žalo je sam svoga muža i pokazala joj zelene masnice od udranja. Udaro. Tako. Pa kad je došao poslanik, sa osvijem kaže, Allaho poslaniče, nisam vidjela ženu, kaže da podnosi kao ova. Žene se, jeli, brane međusobno, jeli. Iako je u pravu bila Ajša na djelo telana, jeli. Žena došla sa masnicama, sva. Ovaj. A kaže, koža joj je tamnija od odjeće. Pa je znači došla imala je zeleni veo. Tako. Pa nije znači samo crna boja nuža da mora biti. Nije nuža crna boja da mora ona znači biti jedino. I došlo je u hadisu u Muhalid bintu Halid da je poslanik sa osrme jedne prilike došao sa sa crnom hamisom ili odjeća i kaže šta mislite kome ću dati ovu odjeću pa su sad svi Jeli? Nedomice, ne znaju što da kažu. Kome će odeći? Kaže, pozovite mi u Muhalid. Pa se pozvao u Muhalid, ona bila mala curica, bila djevojčica. Pa joj je dao to, tu odjeću i kaže, ja, ume Halid, hada sana, kaže, o, umu Halid, ovo je sana. A sana na, ara, na hab, habešijskom jeziku znači, ovo je lijepo na habešijskom jeziku se poslanik sam obraćao jeli, njoj. Znači, kazao je riječ koja nije u osnovi šta arapskog porijeka, da bi je ona lakše razumjela. A na njoj je bio zeleni ili žuti znak. Znači, nije bila šta? Čisto crna boja, nego je bila i druga boja pored njega. I od Ajše se prenosi da je nosila odjeć koja je bila muasir kada je bila u ihramima, da je nosila odjeć koja je muasir, kako bliži pribe Šejbesa, ispravim lance prenosilaca. A muasir smo kazali da je boja koja ovaj, teži ka šta? Crvenka stoji boji. Znači nije crvena, ali znači ima, ima znači ovaj pri sebi one jeli, simptome crvene boje. Iako to bilo posebno, znači onaj jeli, bilje sa kojim su se, znači, pojala se odjeća. Pa bi tako odjeća, e, e, odjeća koja nije sama po sebi, odjeća koja je po sebi sama ukras je odjeća prvo koja je šarana. I odjeća koja privlači poglede muškaraca, presijava se. Sunce kada udara, vidi se između 300 žena, ta se žena primijeti kako se odjeća majelo nijeđe ili baba koji se presijavaju. Ovaj. Ili je posebna, znači, kakva boja koja je upadljiva. Koja privlači poglede muškaraca. Znači, žena obuče od glave do pete crveni žilbab. I crvenu mahramu. Sve crveno. I crvene cipelice. je u redu? I tako iziđe na ulicu. Znači, ne govorim sad o hijabu, da ga opisujem kakav je hijab. On na sebi ima 30 mahana. Je u redu? Ovaj, no, međutim, iziđe među... Dobro, ta žena, je li privlači poglede muškaraca ili se zastire ona od muš, pogleda muškaraca? Privlači, naravno. Ti nisi ništa uradila živa bila. Ti se pokrila s jedne strane, međutim ti su činila drugo zlo, a to je što si obukla odjeću koja privlači poglede muškaraca. A to nije cilj šerijatske nošnje. I ovo vraću nije predmet razilaženja među učenjacima, da kažem, ne, sve nema, znači govore, pustite sad pokrivanje lica ili pokrivanje lica. To je potpuno drugo pitanje. To mi smo govorili. Cilj je ovdje znači da žena koja obuče, znači, hijab, treba da taj njen hijab bude zastor njoj. I znači da odvraća znači poglede muškaraca, al tako. Što u ovom slučaju znači nije ostvareno. Iako je najbolje da odjeća žene bude crna. Nema sumnje, to je najbolje. To su žene u vrijeme poslanika sa nosio. I sada ne bi vraćali to, ha, crna boja, jeli, upija toplotu. Najveća toplota je bila u mjestima gdje živio poslanik sa Pa su to žene nosile. Kaže Ajša radi Allah, kada je bila na putu, sjećat se, hadis je to ifk, kada je bila, kaže, pa je došao Safan ibn Muattal, zakasnio. A on je bio taj koji je, kažu neki da je zakasnio na to što je imao tvrd san, pa se nije mogao buditi, jel tako? Pa zato nikada na saba nije ustao na vrijeme. Uvijek kasnio na saba. Pa se žena njegova se žala poslaniku, kako došlo kod Ebu Dauda u sunanu. Žalila se žena poslaniku, salam Dobro, nije to sada ovaj. Ne, nećemo citirati hadis zato što nije vezan za našu tematiku. Vezan je, od hadisa je vezano to, vidio sam, kaže, crnilo. Ha. Vidio sam, kaže, crnilo. Znači, vidio je a, crna čovjeka. Mislio je crnu osobu, jel? Crno stvorenje. To je bila Ajša, radijallahu talana. Znači, bila u crnoj odjeći je li došao od Isu Ajše kada je poslanik kada je uzvišen Allah naredio hijab da su, da su na glavama e, žena da je bilo ovaj da su bile kao crne ptice ha. crnilo znači bilo umotane znači glave kao da je crnilo pa je znači bila crna boja no međutim kažemo nije šta nije uvjet nije uvjet znači da mora biti crno neki, ovaj, neki ljudi imaju e, ovaj, alergiju crnog Mislim, ovi što nose, nego ovi što gledaju. <laughs> Alergični su. Kad vidje crno, onda samo pođe drhtat pa ovako. Ma ti ćeš drhtati na crveno i na žuto i na srednu boju. Jer ti ne drhtiješ od toga, nego ti drhtiješ od islamofobije živio. A to je problem što ti drhtiš. Hajmo je staviti smeđi, hajmo je staviti sivi, ćeš onda drhtati. Neće možda ruka, ali hoće srce. Ti ne voliš islam, bolam. Ono. Jer nije više problem šta je nego ti, ti si sam, ovaj, težak si sam sebi i onda ti je sve teško. A našto onda kada dođe islam u pitanje pa ljudi kada nosi, molim? A kada dođe, znači, u pitanje, ovaj, <clears throat> islam, tada ljudi pokazuju svoje pravi. I ta, ev, niko bolje svoje lice nije licemjerno pokazao što je Evropa licemjerna. Najbolje su pokazali svoje lice. I su bana, da nije islama, možda ga ne pokazali. Možda bi ljudi živjeli kazali, nemojte ljudi tako pričati. Sad ste ga pokazali, ne možete ga, druga, ne možete ga više pokazati. Vi ste tačno izgledali svoje srce i vas polovili ga i kazali, evo šta je u srcu, gledajte mržnja prema islamu veća nego srce. Pa insan kada dođe, kada dođe, to je, braću, tako je bilo vreme poslanika. Kada je došla istina, pokazala se koja je u taboru mumina, a koja je šta na drugoj strani rijeke, jel tako? Odmah se ljudi podijeli. Kaže, Ajša kao da je njihovim glava šta? Ptice crne. To je drugi uvjet. A šta je drugi uvjet? Da? Da. Da odjeća ne bude sama po sebi ukras. Bravo, da odjeća sama po sebi ne bude šta? Ukras, to je drugi uvjet. Treći uvjet je da odjeća ne bude prozirna. Dakle, da bude neprozirna. Da bude, znači, dovoljno debela, znači da nije prozirna. Ispomenuli smo hadis kod imama muslima da dvije skupine ljudi da je Allah na sudnjem danu, znači da im pripada bolna patnja da je poslanik sam nije vidio na sudnjem danu, lem arahuma bad, nisam je vidio nikako, toliko će biti daleko, znači u kazni. Ljudi koji nose bičeve poput kravlji repova i udaraju ljude, jeli, oholnici, ljudi, bilo da su vlasnici njihovi, da su robovi udaraju, vladari da udaraju svoje podanike, nije bitno ko koga, ovaj, i žene koje su pokrivene, otkrivene. Pa je pokrivena prozirna pokrivena prozirnim. Kao kada žena na, na, na, na, na ovaj, stavi na vjenčanicu kada spusti nikam sebi, je tako? Spusti se onaj za, za, veo spusti, no međutim sve se vidi. Tako i ova. Spusti znači sve na svoje ovaj tijelo, no međutim sve je to prozirno i sve se vidi. Tako da je to tu je jedan od šartova šerijetskog pokrivanja znači nestao. I odma pokrivanje ne vrijedi. Jel vrijedi? odmah šerijatsko pokrivanje ne vrijedi. Ne može se to nazvati šerijatskim hijabom. To je hijab evropski, moderni. Hijab američki. Dajte mu kako hoćete epitete. To je drug. Šerijatski nije. Evo redu. Šerijetski to hijab znači nije, jer mu je nastao jedan od njegovih uvjeta. Ovo nisu, braćo, dodatne stvari. Možda imate na hijabu nešto što je, što je, što je dodatno, možda da je dobro da žena preko hijjaba ili džilbaba ima možda još nešto dugo. To je stvar lijepa, mustahab, pohvalno. Ako želi žena, to je nje. Ako nema toga, opet ima širijetski šta. Hijjab, to nije sporno. A međutim, ovo su temeljni, znači, uvjeti da širijetski hijjab, znači, bude šta? Širijetski. Onda su da hijjab bude, jeli, širijetskog karaktera. Kaže Ibn Abdelbar, kako spominje od njega imame sujuti u svome dijelu Tenuvinu al-Havalik, komentaru je na, na a, muvot od imama Malika, da Ibn Abdelber rekao, to su žene koje oblače odjeću koja je prozirna. Pa se vidi ono što je ispod nje. Pa su one obučene u spoljašnosti, a otkrivene u stvarnosti. Jel u redu? Ona je obučena u smislu da ima odjeću na sebi. Obučena je, tako? Nije gola. Ali je sa širijeskog aspekta šta? neobučena, ona u stvarnosti nije obučena, tako. Ona u stvarnosti nije šta? Obučena. Kaže Umu Alkame, Ibn Abi Alkame, vidjela sam Hafsu bint Abderrahman, Ibn Abi Bekr, da je ušla kod Ajše. A na njoj prozira na himar. Pokrivač, znači, glave, prozira i vidi se znači kroz njega pa Ajša uzela i podarala ga kaže za reza što je Allah objavio suri An-Nur pa joj je dala znači himar koji je bio ispravan znači šerijetski nije bio znači prozir i kaže Hišam ibn Urve da je Munzir ibn Zubeir došao iz Iraka i donio Esmi bint Ebi Bekr a odjeću e, platno je donio koje je bilo e, tanku. Pa je donijela da vidi, a ona je bila slijepa. Pa je uzela ovako rukom i dotakla ga. Kaže, uf! Kaže, vratite mu to što mi je donijelo. Ne treba to meni. Pa mu je to teško palo. To mu je teško šta? Palo. Šam ibn Urve. Šta je njemu esma? Nana. Nana. Hišam ibn Urva. Urve čiji je sin? Zubeiru. Zubeiru. A komu je majka? Esma. Šta je onda Hišam ibn Urve? Šta bude njemu? Esma. Hm? Smo zapetljali. Hišam ibn Urva, sin Urvina, a Urva je sin Zubeirov, a Zubeirova žena je Esma, pa je Esma majka koga? Abdullaha i Urvata, dvojice braće. Pa je taj Urva dobio sina. Hišam. Šta mu bude? Tako. On je donio svoje, a ona bila starija i bila slijepa. Pa je uzela ovako rukom, kada je to dotak, kaže, of, nosi to, kaže, vratim to nazad. Pa mu je to teško palo. A poklon hediju donio i teško palo. Dobro. Pa kaže, ovaj, kaže, to kaže, nije prozirno. Ono jeste tanko, ali je gusto, nije prozirno. Jeska je to crtava. Pa je vratilo to. Allah je, Esma je bila slijepa, a imala je bolje oči nego današnje, današnje neke muslimanke koje Ma šestar očiju kad kupuje. No, pa međutim, ne vidi ono što je šerijatski neispravno da kupuje. Takva plata i takva boja, to ne smije muslimanka nositi živa bila. Znači, nije bitno da čovjek samo bude musliman. Pa jela, samo kakav god da si musliman. Nemoj tako. Budi musliman kako treba. Budi musliman kako Allah od tebe traži. I čovjek se, braćo, svugdje poznaje po svojoj kvaliteti u firmi ako si kvalitetan radnik i ako radiš ozbiljno i znači držiš se principa i pravila koje je postavila firma znači u svome radu, ti si poseban radnik svi upiru prstima u tebe ako si direktor i vodiš firmu kako je treba voditi i ozbiljan si u tome radu znači firma će poslovati ako si muž u svojoj kući kuća će biti kuća, a ako si žena u svojoj kući nikad kuće imati nećeš a žena ako je muž u svojoj kući nikad kuće imati neće, a ako je žena imat će kuću I to je ta Allah je to, ta, te principe i ta pravila postavio i koji se ne drži? Ha. E tako isto musliman. Kakav hoćeš biti musliman? Danas milijardu i nešto muslimana govore da su muslimani. Mi ne tekfirimo muslimane, u redu. Ali hoćemo stvarno, hajmo muslimani da vidimo imamo mi, znači, mi imamo vjerozakonik naš. Se ravnamo po njemu, da vidimo koliko se držimo toga što uzvišen je Allah te barek tano traži od nas. Pa ćemo onda svako neka sebe ocjeni, imaš od 1 do 100, pa stavi sebe sam na ljestvicu i sam sebi presudi kako kaže uzvišeni Allah te barek tala wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi unukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsika alyawm alayka hasiba kafa bi nafsika alyawm alayka hasiba kaže i svakom čovjeku smo okačili njegova djela u vrat pa će na sudnjem danu čitati tu knjigu što ima jelo djela pa će sam sebi račun svoditi kaže Hasan al-Basri a Wallahi adala fika men ja'alaka hasiba nafsik. Kaže wallahi kaže pravedno je prema tebi postupio onaj ko te učinio da budeš sam sebi da sam sebe obračun svodiš. Ne moraš ni, evo ti knjiga, evo ti djela, kaže gdje si. Pa čovjek treba vraći održati se, znači, i vidimo te prve generacije kak kakvi su oni bili. A nije to teško. Vjera nije opterećenje ni u kom pogledu. Vjera je opterećenje kada čovjek sebi to u psihi ima nekakvu predasudu da je islam opterećenje, zato što ga odgojio ko? Televizor. Televizor ga odgojio i gdje se spomene islam, odma tamo iza pozadnje vidiš dvije sablje i vidiš potok krvi kako teče u redu. I kažu to je islam. Zato su Ne, islam je nešto drugo. Islam je ra, rahmet insanu i hajvanu i svakome živom na zemlji. Jer je poslanik sam poslan kao Omar Salak je la rahmetan ila alamin i mi te nismo poslani kao milost sin se to ima. Tako? pa je milost. No međutim, milost je kada se primjeni kako treba. Ali kada se primjeni naopačke ili nakaradno, onda posljedice mogu biti kobne. Se vratimo mi našem hijabu. Jel u redu? Šta smo kazali da je drugi, da je treći uvjet? Da ne bude prozirna. Da ne bude prozirna, znači ovdje će. Da ne bude prozirna. Ova je, jeli, stvar je jasna i nema potrebe njoj šta pričati. Ove braće šartove, vallahi, dovoljno je samo spomenuti. Svako ko je, ko je i ole pravedan, kazaće, pa jeste, to je da ne može biti drugačije. Kakav je to hijab ako je proziran? Je tako? Kakav je to iz hijab ispod koga se vidi naj, najintimnija odjeća? Kakav je to hijab? Četvrti uvjet jeste da taj, ta odjeća bude široka. Može biti ona neprozirna, ali je šta? Tijesna opet ne vrijedi. Mora biti šta? Široka. Znači, mora biti odjeća široka. <clears throat> Bileži ima Mahmed Jebu Davud sa dobrim lance pronosilaca od Usame i Bluzeida. Kaže, dao mi je poslanik sa osrame jednu kopsku, egipatsku jednu, eh, jedno platno. Od debe, debelo je bilo to platno. Pa, kaže, pa, pa sam ga dao svojoj ženi. Pa sam ga dao svojoj ženi. Pa mi je poslanik sam upitao, kaže, gdje ti je, kaže, ono platno, što ga nisu obukali? Braćo, Allah, ashabi su živjeli životom, mi smo danas kranili. Platno jedno ima i sada šta ćeš tim platnom dao ga ženi? I su, poslanik kada ga vidio, pita gdje ti je to platno, jer zna da to platno od, od logično je to platno što sutra bude na tebi skrojeno, jel tako? Jer nemaš drugog. Omar radijalo za se nije popio na mimbar jedne prilike, pa ljudi počeli se ljudi zgledati, kao to, to mi je tako platno bila. Pa dok nije rekao, Abdullah kaže, ustane, molim te, pojasni ljudima. Pa kaže, jeste, došlo je meni babi isti dio, ja sam svoj dio dao babi da se može nešto skrojiti. Ljudi počeli se gledati u to. Znači, ovaj, nisu imali. Pa kaže, gdje ti je to platno koje sam ti dao? kaže, dao sam ga ženi Allaho poslaniče. Dao sam ga ženi. Kao što je sad Ibn Bivakas bio namjesnik u, gdje bio u Iraku. Pa, nije, pa nekad izlazio na namaz. Pa ga ljudi počelo suđivati. Kažu, i počelo se žaliti Omeru, kaže, Omera ne izlazi na namaz. Tvoj namjesnik Omera ne klanja u džematu. Kaže, šta je? Kaže, vallahi, kada imam jedno odjeć, kada je operem, kaže, nemam druge da iziđem. A namjesnik, pa, znaš šta je namjesnik? Namjesnik namjesnik halife muslimana. Nema nego jednu odjeću. Kada je opere, nema druge. Pa je došao jedan čovjek, kako došao kod Ibn Asakir, o njegove povijesti, pa ga lagao na njega. Pa kaže, Allahumme, in kane kjazi ben femitu. Kaže, gospodar moj, kaže, ako je la, laža, lažac i ako laže, kaže, usmrti ga. Pa se odma strovali u mrtac. Na mje, znači da mi kako je stojao, tako se samo spustio dole. Pa kažu, ubiti čovjeka kaže nisam ga ubio nego kaže desio se trenutak u kome Allah prima dove kako da Allah ne primi dove odabranim svojim robovima kao što su bila sahabi poslanika sallallahu alaihi sallam dakle kaže mu gdje je šta odjeća kaže dao sam je ženi Allahu poslaniče ženi sam to dao kaže poslanik sa kaže naredio i da sebi stavi postavu ispod toga ja se bojim kaže da joj ne bude ocrtavalo tijelo znači da bude odjeća šta šira da nije uz tijelo, kaže, ja se bojim da to ne bude ocrtavalo, kaže, njene ovaj, kosti, jel da misli se na, jel da, tijelo. I zato danas ovaj naćite, znači veliki broj muslimanki ima, znači imaju one hijab, no međutim prozirnost nije toliki problem. Kod muslimanke koje poznaju i šta koja je naučila, nije prozirna odjeća, ali je šta? Ali je tijesno. Ali je tijesno pa stavi na sebe tijesnu znači odjeću i nije time znači postigla cilj znači šerijata ovaj jer ne može biti kratke ili kakve ovaj pantalone do, do, do pola potkoljenice, malo tunika od ozda, od ozda su čarape pokrile kožu. Nije cilj samo pokriti kožu. Čarape ne mogu pokriti. Znači, to nije šedjetsko pokrivanje. Jel je to šta? To je, znači, to je tijesno. Pa to ne može, znači, biti. Jel, ovaj, nije to odjeća koja bi pokrivala. Na to treba, znači da bude odjeća široka. Ne tražimo da mora biti široka, znači da još tri muslimanke primi kod sebe kao postanarke, je u redu? No međutim, da bude široka. Da bude široka, je u redu? Peti uvjet jeste da ne bude namirisana odjeća da ne bude namirisana. Bilo čime. Od mirisa, znači, koji se osjeti. Ode Musa Lešara je sprenosio da je poslanik sa Losanama rekao Ejume imrin istaperet fe haređet fe marrete ala kaumin li jeđidu rihaha fe hije zanje. Kaže, koja se god žena namiriše i potom iziđe i prođe pored ljudi da osjeti njen miris, ona je nemoralna šta je žena, ne mora. I kaže poslanik sa Losaname, kada neka od vas pođe u džamiju, neka se ne približava mirisu. Pazite, brađu. Nisi pošla na pijacu. Znači, u džamiju si pošla, da Allahu za uđeli badet učiniš i ne smiješ šta? Uzimati, ne smiješ koristiti miris. Pa kako je onda kada polaziš, znači tamo gdje ima muškaraca, gdje je mješanje, kada polaziš na sjelo gdje se zajednički sjedi, ako je to svakako zabranjeno, znači tada je sigurno zabrana žešća bez imano sumnje. I kaže poslanik sa osvijem, koja god žena stavi na sebe miris neka ne dolazi na jaciju sa nama. Ne trebaš u džamiju dolaziti. Ne trebaš u džamiju dolaziti. Zato je Bogoredi kada vidio ženu da, ovaj, da je Boška, kaže, a kome se kaže namirisala? kaže džamiju da idem, kaže poslanik je rekao da takva žena znači da je Allah znači da, da, da naređuje da, da, da, da, jeli, kaže poslanik sa svem da treba da se vrati kuće da se okupa kao gustom jeli, od dženabeta kaže poslanik sa svem nema nijedne žene koja iziđe u džamiju a od nje se osti miris a da, Allah, da će Allah primiti njen namaz dok se ne vrati znači kući ne okupa se kao što se kupa od dženabeta Znači, kome se namiri sala? Allahu je zavodžel. Ako se muškarcima, svakako zgriješ. Ako se Allahu, Allah ti to brani. Allah to ne traže od tebe. Allah te naređuje, znači, odnosno naređuje, odnosno čini to pohvalnom stvari u tvojoj kući, tvome suprugu. Pa ne smije odjeća muslimanke biti namirisana. I to je stvar jasna, tako. Zato što to, znači, jeli, ovaj, pokreće šehvete i prohtjeve, znači, muškaraca. I ulema isto ovdje kažu ovaj tako lijepa odjeća znači koja je privlačna za pogled je ista stvar. Jer je razlog je šta? Pa kako čovjek ne smije doći u džamiju, odnosno ne treba donosti u džamiju ako je u luk da je zijeti ljude, isto tako ne treba ako, ako se napuši, napušio duhana koji je ušao u njegovu odjeću i tako ometaš li kako ovaj ometa sa lukom, tako ga i ti ometaš sa duhanom. I tako ga onaj treći ometa sa smrtljivim čarapama. Jel u redu? To, razlog je jedan, zbog čega raz, razlog je jedan, a to je šta? Da se ometaju ljudi. A luk je halal i luk je koristan i, jeli, bez, bez imalo sumnje i razilaženje, je tako? No, međutim, ne smiješ ga jesti, pa-, pa kako da smiješ u osnovi duhan koji je haram i napušti dođeš u džamiju i ometaš ljudi? I ljudi, braćo, koji puše, oni imaju nikakvog osjećaja. Oni imaju osjećaj za sebe samo da, da pripali cigaretu. Oća, imali tu male djece, imali tu ljudi koji ne puše. Čovjek koji ne puši dok osti miriš do, duhana, da, da, da mu duša izađe, tako, hoće duša da izađe od muke. Pa treba, znači, imati osjećaj vremenu ruku za druge, a to je kad dolazi u džamiju, iako kažemo, toga se treba proći. Tomu je bolje da mi na dunjalu koji na ahiret. I zato imam El Heysemi u svome dijelu Zevađir, Trafil Kebair, spomenuo da je mirisanje ženi izlazak napolje namirisana da je to od velikih grijeha. Kako da ne bude od velikih grijeha? Znači kada ovaj se govori da treba op, okupati se, znači, guslom ili dženaveta. A, I poslanik je zaziva da je šta? Da je nemoralna. Ona je nemoralna u smislu šta? U smislu grijeha, znači. Znači, Nije isto da čovjek kaže oženio ženu koja je činila nemoral i oženio ženu koja se mirisala i izlaza napolje. Pa se jedna i druga pokajala. Je li isto oženiti jednu ili drugu? Ona pa ne može biti isto nikako. Ova ima grije te, ali nije to šta. Počinjem dobro, žena se namiriše i iziđe napolje. I pretpostavite ovdje da mi imamo ovdje kadiju šarijatsko koji sudi po šarijatom. E, kaže, kad je izaš napolje namirisala, kaže, sad ćemo i vrši šarijatsku kaznu. Može šarijatska kazna? Ne može. Nema zato šarijatske kazne. Ona nije počinila šta? Ne morala zbog koga je htjela biti kažena. Ali ima grije, ta je u redu. Ima grije, je drugo, to je njoj ahiretska kazna, no međutim, dunjalučka kazna je nešto šta? Drugo, je u redu? To je to, sam nagrada. Kad se kaže u nekom smislu da je nagrada... Jeste, kao na, kaz, kao kad ko prouči tri puta kol hovallahu ehad ima, ovaj, kao da je proučio Kur'an, je u redu, to je trećina Kur'ana. Ko prouči tri puta, ti imaš nagradu, no međutim, nije isto proučiti suru kulhu Allaha tri puta i završit hatu. To nije isto. Ali čovjek ima nagradu. E, Allah te pođe. Dalje, sedmi šart ili šesti, šesti, šesti, šesti, da ne liči odjeći muškarca. Da ne liči odjeći muškarca. Bilože ima Buharija i Tirmizi i Ebu Dawud ibn Mađe da je poslanik Zaleka od Ibn Abbasa kaže Lana Rasulullahi s.a.v. al mutešabihine minar riđali bin nisa al mutešabihati minar nisa i bin riđali Allah je, kaže, prokleo ljude koji oponašaju žene i žene koje oponašaju ljudi, mislim na muškarci. Žene koje oponašaju muškarci, muškarci koje oponašaju žene. Prokleo je to poslanik s.a.v. A Koga je pokleo, prokleo poslanik u osame, teško mu se. Dakle, nije dozvoljeno muškarcu da oblači odjeću koja je napravljena za žene. Niti žene, znači odjeća koja je isključivo za žene. I dok neko vidi, odmah se pođe smiješ, smiješ, kaže, to je ženska odjeća, tako? Znači, odmah se primijeti, tako? Znači, napravljena je, bilo je ono, jel, sa strane, kako su iz dugma, danas se to više, to se miješa, to se više danas ne poznaje puno. Ovaj, ali odjeća koja je specifična za žene, znači od ženske odjeće, ne smije nositi muškarac. To ne smije nositi muškarac, to je zabranjeno, niti obratno, niti žena znači smije nositi odjeću od muškarca. Kaže Abu Horeire, Prokleo je poslanik sallallahu alejhi ve selleme čovjeka ili muškarca koji oblači žensku odjeću i ženu koja oblači mušku odjeću. I došao kada Abu Davud sa dobrim lancem prenosilaca da je rečeno Ajša radijallahu ta'ala anha ili upitana o ženi koja oblači papuče. Na, to su papuče nanule koje su bile poznate u njihovo vrijeme i koje su bile specifično odjeća zašto? Za muškarce, muškarci je nosi. Pa kaže, a poslanik je sa osvem prokleo, kaže muškara ste žene. Zato što je to bila odjeća šta? Ne kažem papuče koje žena ovdje ima papuče žena pokuće svojoj ili, ili ako je napolje, znači da neće biti muškarci da jeli, da je otkriveno stopalo ako je sigurno da nema muškaraca i tako iziđe u svoju baštu na primog građu nema nikoga sveš o tome papuče specifično za žene to je nešto drugo god nije bio nalije taj bio šta samo za za muškarce specifično znači o Ajša je spomenula ovaj hadis zbog čega zato što je ona znači obukla ili obula od obući koja je isključivo namijenjena šta? Muškarcima. Jesi. Ima hadis kod imama Ahmeda od Abdullah ibn Amra da je poslanik sa sam rekao, kaže, nije od nas, nisu od nas muškarci koji oponašaju žene, niti žene koje oponašaju muškarci. Ne pripadaju nam. To ne pripadaju nama, znači nisu muslimani, jel? znači da nisu muslimani. Kao što poslanik sa kaže, kaže, lej se minna menem jehud min ševaribi. Ne pripada nama ko ne uzima od brkova, ako ne krati svoje brkove. Ne pripada nama. Jer to kaže poslanik, da se mi namelim je tegalina bil Kur'an. Nije od nas onaj ko ne uči melodično Kur'an. Ne znači nije od nas, znači nije to od našeg sunneta, tako je, u redu. A ne znači nije šta od mileta poslanika, sallallahu alaihi wa Pa je ovdje, ovaj, treba da bude, znači, odjeća da se razlikuje, znači odjeća muškaraca i žena. A da žena bude, znači, pokrivena. Odjeća, znači, koja je slična za ženu. Sedmi uvjet jeste da ne bude odjeća koja liči odjeći nevjernica, nemuslimanke. Znači, u šarijetu je poznato pravilo da nije dozvoljeno muslimanu da one oponaša nemuslimana. U bilo kom pogledu. Ne smije musliman oponašati nemuslimana. Znači, u onome što je striktno nešto šta za nemuslimane. Znači, nije braće oponašanje, sad da kažeš, Boga mi ovaj, u Njemačkoj su najviše ljudne vjednici. A Njemačka proizvi najviše Mercedesa. Sad, ko sjedne u Mercedesa, to je oponašanje koga? Nije to, Znači, to nije ovaj prvo direktno stvar koja se tiče, znači, vjere, jel, jel, vrsta prevoznog sredstva, kažemo direktno, a indirektno, indirektno se sve tiče vjere. I druga stvar, ovaj, to nije striktno samo za njih, i oni se po tome ne raspoznaju. Kada vidite čovjek u autu, ne znate šta je, jel tako, dok ga ne upitate. Osim ako je okačio sebi, jel, krst, onda zna šta je. Ili ako je okačio mjeseci, zvijezdu, znaš, i onda šta je onda je vjerojatno Turčin ili je Bosanac, Bošnji. Dobro red. Dakle, ne smije se oponašati. I to je pravilo, znači, ko, i po tome su, braći, došli brojni argumenti, šarijate, znači, došli argumenti, jeli, koji ukazuju na tu činjenicu, kaže Abdullah ibn Amr, vidio je poslanik, sa osvema, kaže, na meni dvodijelnu odjeću koja je bila mu asferom obojana, pa je rekao, kaže, to je odjeća nemuslimana, to je odjeća nevjernice, nemoj to, nemoj to oblačiti, pa mu je to zabranio. Jer, jer ko, ko ponaša jedan narod, kako je došlo od Isi Bromera, šta? Fehu Aminu, on pripada njemu. Pripada, znači, tom narodu. Ovo reći hadis za koga Šeha Albani kaže da je Hasem. Poslanik sa kaže, a men te šebehe bi kao min hušire ko bude oponašao jedan narod, bit će proživljen sa njim. Ne samo ljudi, nego bit će šta? Proživljen sa njima. I to potvrđuje hadis u kome je poslanik sam kaže hadis Enesa El mar'u ma'men ehab To je kod Buhari i kod muslima. Čovjek je sa onim koga voli. Jer u redu. Sa onim je koga voli na Dunjaluku, ali ja neću biti sa njim na Ahiretu. Pa ne, vi ste jedna klapa. Tako. Ste jedna ekipa. I na Dunjaluku i na Ahiretu. Da tako. Osmi posljednji uvjet. Koji je osmi uvjet? Hm? Da ne bude odjeća isticanja. Odjeća isticanja. Isto kao kod muškaraca, znači. Isti je, kako došlo od Isra ibn Omara, da je poslanik zalekao, ko bude oblačio odjeću isticanja, Allah će ga umotati u odjeću poniženja na sudnjem danu i potpaliti sa njim vatru. I govorili smo da čistanje ranije, je tako, opšeno smo govorili o toj temi, nećemo to ponavljati, znači vrijedi kako za muškarca, vrijedi tako i za ženu. Znači, žena može imati odjeću isticanje. Znači, žene u jednom mjestu nose odjeću koja je striktna za to podeblje i šarijetski je ispravna, u redu. I ona je sad vidjela kako se u Mongoliji muslimanke oblače. U redu. I ode i na boj... Ili u Pakistanu i dođe, je tako, za pakistanskom. Molim? Bilo kakvom odjećom koju nanose muslimanke u tom podneblju. Ako su muslimanke u tom podneblju, šta ako nije odjeća? Ispravna. Je u redu? To odjeća nije ispravna, pa žena uzela odjeću koja li blizu je te, ali je ispravna širijetski, ne, nije iscanje, nego ona druga može biti samo odjeća iscanja prije nego ova. Jer ova je širijetski, to od nje širija traži. Je tako? Braćo, može čovjek ponekad biti čudan u svome društvu na određeni način. Zato što praktikuje sunnet. Nije on, nije to zabranjeno. On nije se, ne razlikuje se time od društva. To šarija traži od njega. Ili žena traži šarija od njega da se oblači kako treba, a druge se ne oblači, znači ispravno, pa kaže, ne, nije ona da se ističe. Nego se ističu, znači, one koje rade suprotno šarijetu. I ona nije griješna. Ali razlika kada su dvije stvari šta dozvoljene jedna i druga, pa ti radiš mimo onoga kako radiš šta ljudi u tvome podneblju. Pa time bivaš, znači, time se ističeš, jel? Ja. Poslanik sada kad dolaze ljudi, niko ne bi znao ko je. Kažu, ko je Muhammed? Gdje je Muhammed? Sjedi među njih, niko ne zna ko je poslanik. Ne poznaju ga ni po čemu. Ne razlikuje znači od muslimana. Kao i ostali, jeli, muslimani. Kao i ostali muslimani. To bi bilo, to bi bili uvjeti, znači, koji se tiču šarijetskog. Ako šarijetska nošnja ispuni, ovo je, braću, filter. Ovo je filter. Uzmeš ovaj filter i lahko, znači, prelistaš, znači, jeli, a, i vidiš koja je odjeća ispravna, a koja nije. I to nije teško ocijeniti. Dozvoljeno je ženi da oblači svilu. Znači, kod ženske odjeće ona može biti svilena. Zato što je svila ukras, a ukras je svojstven za ženu. Kako je došlo u hadisu, da je poslanik sa osam uzeo jednu rugu šta? Svilo, drugo zlato, rekao, ovo je zabranjeno muškarcima, ovo moga umeta, dozvoljeno kome? Ženama dozvoljeno ženama. Kaže Ali radi Allahu ta'ala kako bilježe Buharija i Muslim dao mi je poslanik sa osreme dvodijelno svileno odijelo pa sam ga obukao. Pa sam ga sutradan sreo i vidio na njegovom licu prezir, mržnju. A vidiš na licu da je čovjek šta? Ljut. Kako sa sahabi zaključio, nisu rekli, pa što ti, što si ljutalo? Pa znaj se zašto si ljutalo, tako? Vidi se zašto si ljutalo. Kaže, pa sam uzeo i dao to svojim ženama. Svojim ženama. Jer Alija imao više žena. Dao sam svojim šta? Nije vraći po, pa Alija nije imao više žena. Alija za vrijeme života poslanika imao samo jednu ženu. Jel, I šest mjeseci nakon dok je živjela Fatima, radila, imao samo jednu ženu. Nije kod je pred Fatime ženio drugu. Ti odoželi ženu je buđahla, pa se poslanik za osam pobunio. Neće se, kaže, spojiti u jednoj kući žena poslanika i žena lahog neprijatelja. Pa nije dozvolio da oženi Čelka Buđata. Ovaj. Nego se ženio nakon toga. Ali za vrijeme Fatime, radi Allah, tala nije. Dao je svojim ženama, misli se na svojim ženama rodbine, ili tako? Ja, tetka, ja, jel, ovaj. Jel, znači, druga rodbina. Rodbina koja mu je, jel, bila, pa je podijelio, znači dao tu odjeće, ali to nije odjeće za muškarce. Govorili smo Kako musliman može nositi vilu? Kada? A, smo govorili, sećat se. Znači, kada je bolest, kao da je tijelo takvo, ne smije ništa, znači doći na tijelo. Ovaj. Zna, braćo, onaj ko je to imao, možda neko sad gleda kako to može biti. Zna onaj ko je imao, ko je imao čir nekada na tijelo, je tako? Znači, šta god mu padne na, na, na tijelo, kao da mu je stijena pala. Znači, na to mjesto gdje je čir. Pa mora imati zaista nešto. To je od <clears throat> olakšice, znači u šarijetu. <clears throat> Ili da <clears throat> znači kako su spominjali, jel? ako je svila, jedan dio te svile, znači manje je tu, znači spominjali smo šta je ulema govorila po tom pitanju. I žena će dakle spustiti svoju odjeću ovaj da ide niže, kako došlo od Isu, da je spusti pedelj ili dva pedelja ili, ili podlakticu. Pa se u nama razilazi odakle je to spustanje je to od, od sredine ove potkoljence, pa da dole, bude dole pedel, da bude znači do ispod članka, pa je to odabrao jedan dio učenjaka, pa kažu toliko će spustiti, a ako se boji znači da će se otkriti, onda se spusti još više i to je to. A neće znači spustiti, zabranje da spusta, znači više od, od, od dva, dvije, dva pedla ili jedne podvrtice. U svakom slučaju ovdje stila znači da žena pokrije znači svojom odjećom što može više od znači stopala pantalone za ženu. Pantalone za ženu. A pantalone, to je najgora stvar kojom se iskušane današnje žene. Znači da oblače pantalone. Da nose, znači, pantalone. Iziđe takva, a pantalone su uglavnom, uglavnom su, znači, tijesne. Jer, jer to naravno budi šehrete kod ljudi i protjevi, ti, te pantalone utegnute su možda ponekad ovaj veći, veći izazov za muškarce nego šta? nego znači da nema ništa na sebi. Možda da je vidio u njenom pravom liku, možda pobjegu od nje. Ali kada je vidio pantalonama utegnuta, onda svašta mu nešto. Jeli, svakakva mu djeluje lijepa. A od hijjaba, od uvjeta hijjaba širijetskog jeste da odjeća bude kakva? Široka. Tako. A pantalone nisu. Širtoman da su šire opet nisu ništa, opet se znaju, znači vide se, znači noge kako idu i to je opet vid ocrtavanja, tako da nije time ništa, znači postiguje. A, stoga ženi nije dozvoljeno nikako da oblači pantalone na polje. To je zabranjeno. Tamo da ima nešto prekakvu tuniku, preko toga da se opet dole vidje pantalone, ne može. Tunika ta ne koristi. Ako je tunika do zemlje, to je drugo. Pa da žena pantalone oblači u svojoj kući, ne smeta. Ali s tim da ne bude šta odjeća, muškaraca. Da je odjeća koja je napravljena sa tri kroz muškarca. Ako je pantalone posebno koje su ženske i to muškarci nikad ne mogu, znači vidi se odmah prvi se pogled vidi da je to ženska odjeća, ne smeta. Bilo tjesne, bila kako god da bila u kući njenoj, pred njenim mužem, ne pred djecom. A. Žena, znači, koja ima djecu, koja su, znači, već vide da zaznaju, ne treba, znači, tako odjeću da oblači pred djecom svojom. Nego, znači, treba da se drugačije nosi. Kada djeca zaspu, onda neko oblači šta hoće. Dobro, Dakle, u svoje kući da, ili ako ima preko toga džilba. Jel u redu? Ako ima preko toga džilba, pa izi na ulici ne smeta. Džilba bi do zemlje, ispod su pantalone, za žene ne smeta. Nije problem. Nije spojno. No, međutim, da takva izlazi na ulicu, ne. To je zabranjeno i znači ne smije se činiti. Ja tako? I to kosi se sa šartom jednim. Ako, ako bude odjeća, znači ako bude pantalone, opet jedan šart nije šta? Ispunjen, nijedan uvjet, znači tog širinskog hijjaba, ispunjen. Je li dozvoljeno ženi da a, oblači ili da obuva obuću sa visokom petom? Govorimo o govorimo o odjeći žene. A obuća ulazi šta u sastav odjeći, tako? Kaže Ibn Masaud radi Allah te lanu, kako vidiš Abdur Razak u svojom usanepu sa ispravim lance prenosilaca, da su žene Benu Israila i muškarci klanjali zajedno. Pa da bi žena imala jeli, svoga ovaj, simpatizira, pa mu, pa mu obuće visoku petu, da se podigne, da je vidi. Njegov da se pomjeri, on ju vidi visokam, na okom, jer ne, ne bježi mu ispod oka. Pa je uzvišen Allah kaznio ih i dao da imaju hajz. Da imaju hajz. Da imaju znači ciklus. Tako kaže Abdullah ibn Mesud. To je došao od njega vjerodostanim lancem. Ovo je stvar gdje Abdullah ibn Mesud ne može ići tihaditi. Nema tu prosti da Abdullah ibn Mesud ići tihadi pa da kaže kako je došlo do toga. Nego vjerojatno da je to Vjerovatno da je to čuo od poslanika sa osemnom, međutim, kažemo, predaja je od Ibn Mesoda. Pa ako žena oblači obuću sa visokom petom, da bi time bila izazovnija, da bi se pokazala muškarcima, to je haram. Bez jednog sumnje, to je zabranjeno. No, međutim, ako je ne oblači tim nijetom, opet je rezultat šta? Jedan, a to je da privlači poglede muškara, tako žena koja hoda onim, onim visokim, da ne govorimo o tome kakve one zvukove pravi, i za sebe ostavlja tamo se može registrovati negdje, Allah zna dobro bi se to čulo. Pa tako. Kroz hodnik, kada ide, kada utije gore na šestom spratu, čuje zona prvom kada hoda. Je tako? To je, to je druga priča. To je za sebe priča opet ovaj što je zabranjeno, znači udarati ženama da se čuje zveke toga. Tako? Da odjeća treba biti, običaj treba biti gumena. Kad kupuje ženi cipele, o, dole pritisneš, vidiš ili guma. Ako je plastika, vrat to ne zove. Nego gumu. Ili ako kupiš plastiku, odeš kod šustara da ti šta? Stavi komad gume. Je u redu? Znači, ne treba biti obuća koja udara. Jer to privlači šta? Privlači pažnju, bro. To budi sta, čovjek stoji, u, od, okreni se u hodniku i čuješ zeket. Jedan, tačno ti udara u mozak, jel tako? <laughs> Jel tako? Jedan po jedan korak, u mozak ti udara. To je sve put, znači, da se, da se napravi, znači, jedan zdrav ambijent da i muškarac i žena mogu živjeti u njemu kao ljudi a ne samo da budu ko hajvani, samo da im se šehvete bude i prohtjev i tako dalje. Ovaj. Pa žena znači time, znači ovaj, a, je li isto obraćao da, da žena, dvije žene hode, jedna hoda u štiklama i druga hoda u normalnoj ovu. Samo, sam njen hod privlači poglede muškarca, tako. Kako je kako hoda, kako se napada na štikler, tako, tako se privlači pogled. U svakom slučaju, to je neispravno. A ima još jedan stvar što Ulema spominje u knjigama, svojim spominju, kažu, to je zabranje zato što žena može lako pasiti. To je nestabilnost kad hodi dobro jedino, koliko god iskustva da imaš, da najdeš na one, na one rešetke gdje ću u glavi, u glavi ćeš se ostati bez cipara, tako, ili bez pete, u najmanju. Ovaj, polomice. Zato je ženi najprirodnije, to je neprirodno, braću. Kad bi rekao to istoj ženi, ićeš prešaš ćeš šest kilometara, hajde ušti kvama, ne, ja ću kvama nešto drugo. To se vidi, to je neprirodna obuća, nego to oblačiš Allah zna kakvim povodima, tako? Zato je ovaj islamska ulema Ibn Baz kaže da je najmanje što može biti od to, te običe jeste da je mekru. Da je ta odjeća, znači, običe ostvari mekru. I spominjamo da kažu posebno, kaže, ima štetu ovu a, tjelesnu. Da je štetno tako, to je neprirodan položaj. Nije te Allah napravio da budeš ovako kriv da ti pa, pijete budu gore od prstiju više ovaj 15 cm, nego te je napravio da bude znači stopalo šta ravno i da na stopalo staješ. I to je prirodno. A ovo je neprirodno. Ovo je neprirodno. I tako da, znači, može biti odme kruha pa nadalje. A tako. A Allahu alem, ovaj, malo je koji će spasti harama na ovakav jel, način, našto kako se to danas čini i kako se ta obuća jel, pravi. A, došli smo do odjeće žene pred, pred njenim mahremima. No, međutim, budući da je ovaj tema je široka i vremena nam je malo ostalo da ja cijem, pa ćemo se ovdje zaustaviti, pa ćemo našto je tu naredno predavanje. Allah, ta'ala, sallallahu alaihi